našim redovnim predavanjem, komentarišemo najljepši govor poslije Allahovog govora, a to je govor Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa koji je prenešen do nas vjerodostojnim predajama i u čiju tačnost nema nikakve sumnje. Jer su ovo hadisi koje su u svojim zbirkama i knjigama zabilježili dva imama, imam Buharija i Muslim, a oni su uvjetovali da u svojim knjigama spomenu samo vjerodostojne hadise. Babu qavli Allahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukedribun. Naslov u poglavlju o imanu koji je na redu jeste riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a vi ste ti koji uh, umjesto zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala poričete i negirate. Pa je pod ovim naslovom Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala spomenuo sljedeći hadis. Hadis od Zejda ibn Harida koji kaže Salla lana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata subhi bil hudaybijeti ala itri semain kanat min al lejbeti. Kaže, klanjao nam je Rasulullah alaihi salatu wa salam sabah namaz na hudaybiji nakon kiše koja je pala te noći. فَلَمَّا انصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ Pa kada je završio sa namazom, okrenuo se prema ljudima, فَقَالَ Pa je rekao هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ Da li znate šta je rekao vaš gospodar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Oni rekoše Allah i njegov poslanik najbolje znaju. A on reče, rekao je uzvišeni Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi kafir. Ovog jutra su moji robovi osvanuli kao dva tabora ili podijelili su se u dva tabora, neki vjeruju u mene, a neki ne vjeruju. Neki su vjernici, a neki su nevjernici. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته وفي رواية وبرزق الله فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب Što se tiče onih koji su rekli dobili smo kišu i počašćeni smo ovom kišom zahvaljujući Allahovoj dobroti, njegovoj milosti i njegovoj napaci, napaki. E, ti su vjernici, ti vjeruju u mene, a ne vjeruju u zvijezde. وأما من قال مطرنا بالنوء أو بالنجم كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكون. A što se tiče onih koji su rekli ova kiša se je dogodila zbog te i te zvijezde koja se je pomjerila, taj je nevjernik u mene, a vjernik u zvijezde. To je hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam koji se je dogodio na Hudejbiji. A vi znate da je Hudejbija putovanje i pohod Rasulullah Muhammeda alaihi salatu sallam e, prema Mekki da obavi umru. Međutim, tada je bio spriječen i nije obavio umru, je napravljen sporazum i dogovor između njega i Mekelija da se vrati, a da obavi umru naredne godine i e, naravno taj ugovor je sadržao još nekoliko, još nekoliko tačaka. Ovaj hadis je Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala spomenuo i iz njega izvukao nekoliko, nekoliko naslova. Jedan od tih naslova jeste jestahbilu el imamu nase i da Da je propisano da se imam kada klanja namaz i kada završi sa klanjanja namaza okrene prema, prema ljudima. Gdje je to zaključeno i iz kojeg dijela hadisa je ovo uzeto? Naravno iz onog dijela gdje Resulullah, gdje stoji, gdje kaže u stvari فَلَمَّنْ صَرَكَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ Kada je završio, okrenuo se prema, prema ljudima. To je sunnet Resulullaha Muhammeda alaihi salatu wassalam. Zašto je propisano okretanje imama prema džematu nakon što završi namaz? E, ima puno razloga ili objašnjenja koje su učenjaci spomenuli. Jedno od tih jeste da bi im kazao nešto korisno, da bi ih podučio, jer nije od edeba, nije od lijepog ponašanja da kada se prema nekom, kada se nekome obraćaš i kada nekome govoriš, da mu okreneš lice ili svoja prsa. Već je pristojno i propisano i utemeljeno da se okreneš prema onome kome govoriš. I zato stanovnici dženneta uzvišeni Allah u Kur'anu spominje da su oni jedni prema drugima okrenuti. Da su jedni prema drugima okrenuti i da na taj način oni međusobno, međusobno razgovaraju. Jedan od razloga zašto je imamu propisano da se okrene poslije namaza jeste i to da bi onaj koji dolazi u džamiju ili u mesđid ili na to mjesto i badeta saznao i vidio da je namaz, da je namaz završen. Međutim, kažu islamski učenjaci da će se imam okrenuti prema džematu i e, tu poziciju držati samo onoliko koliko je, samo onoliko koliko je potrebno a ne nikako da duli i da duži, jer je to a, e, privilegovana pozicija i ne bi trebao da se uzdiže nad ljudima i da se ističe u odnosu na ostale, u odnosu na ostale e, ljude, već samo onoliko koliko je dakle ovaj potrebno i nakon toga i nakon toga ovaj e, da napusti tu poziciju i da ne stoji tako istaknut ispred ispred ljudi. Zatim također je Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo e, još jedan naslov koji izvuko iz ovog hadisa, a to jeste riječ uzvišenog Allaha Đelšanuhu وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ To su ajeti iz sure Al-Waqi'a, a što znači vi e, vašu zahvalnost izražavate na, na taj način što negirate Allahove subhanahu, subhanahu wa ta'ala blagodati. Dakle, e, naravno, ovdje je, ovdje je e, rečeno da umjesto da ljudi kažu i zahvale Allahu subhanahu ta'ala blagodatima koje im je dao, to jeste dao im je kišu, dao im je nafaku, dao im je obskrbu i umjesto da zahvale Allahu dželešanuhu, oni, e, oni dakle ovaj, negiraju Allahove subhanahu, subhanahu wa ta'ala blagodat. Jedan od naslova koji je spomenuo Imam Buharija, a vezan je za ovaj hadis, jesu, jeste i sljedeći naslov gdje, je rekao, e, naveo je dakle dio ajeta yuridune njubedinu kelam Allah. Oni žele da izvrnu Allahov govor i da izvitopere Allahov dželašanuhu govor. Či, šta se ovdje u stvari hoće reći? U ovom hadisu Rasulullah kaže da li znate šta je rekao vaš gospodar? Ovim se u stvari potvrđuje Allahovo u svojstvo govora. Da on subhanahu wa ta'ala govori kada hoće, kako hoće, na način na koji on subhanahu wa ta'ala hoće i obraća se kome on subhanahu wa ta'ala hoće. I da Allahov Đelešanuhu govor nije samo ono što je rečeno u Koranu, Naravno, cijeli Kur'an, od sure El Fatiha, od prve stranice Mushaba, pa do zadnje, do sure El Nas, sve je to Allah Đelešanuhu izgovorio i rekao, Melek Džibril čuo, a onda prenio Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi sallam na njegovo srce, pa poslanik to zapamtio. Ali, Allah Žešanuhu govori i njegov govor je opširniji i općenitiji Njegove riječi nemaju kraja, kao što stoji u e, ajetima kojima on subhanahu wa ta'ala kaže u prevodu značenja kada bi mora, e, kada bi ovaj e, sva drveća bila ti ovaj pera, a kada bi se u more ulila još sedam mora, ulilo još sedam mora, pa sve to bilo mastila i tinta, ne bi se ispisale Allahove subhanahu wa ta'ala dakle, govori kada hoće, kako on subhanahu wa ta'ala hoće i na način kada on to želi i na način na koji on to dakle ovaj hoće. Naravno, postoje hadisi u, koji, u kojima se spominje kako meleki veličaju Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Kada on želešanu, hoće da progovori, meleke obuzme nesvijest, meleke obuzme nesvijest iz poštovanja i uvažavanja u Đelešanog govora. Pa prvi ko podigne glavu jeste Melek Džibril, pa mu Allah kaže to što želi da mu kaže. A onda on silazi sa jednog na drugo nebo, prolazi pored Meleka, pored stranika nebesa, a oni ga pitaju Mada kala rambuku? Šta je rekao tvoj gospodar ili naš gospodar? A on kaže Kala al wa huwa al kebir rekao je istinu, a on je veliki i uzvišeni subhanahu wa ta'ala. Pogledajte koliko meleki, meleki koji e, su stalno u ta'atu Allahu Đerašanuhu, stalno su ili na srti, ili na rukoru, ili na qijalu, kako poštuju Allahu Đerašanuhu govor. To nam naravno šalje poruku kako mi ljudi trebamo da budemo svjesni E, veličine i stepena počasti koju nam je Allah dao to što nam je objavio govor. I kako se mi odnosimo prema Allahovom u govoru. Sjeti se samo primjera Aisha radijallahu ta'ala anha. Kada je potvorena e, najgorim riječima, ona koja je najčestitija i najčernija potvorena od strane nemoralnih i nekarakternih ljudi, od munafika, pa je ona naravno provela e, mjesec i više dana e, ne, ne spavajući, plačući, žaleći se i jadajući se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Bila je ubijeđena da će joj Allah dati izlaz. Ali nije nikada pretpostavljala, sama je rekla, nisam mogla da pretpostavim i da zamislim da će Allah Đelešanuhu zbog mene progovoriti da će on subhanahu wa ta'ala zbog mene i radi mog slučaja progovoriti i ajete objaviti. Vjerovala sam da će mi Allah dati izlaz preko, preko suneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Preko objaviti signala koji će Džibril donijeti Rasulullah alaihi sallatu wa sallam, Rasulullah eh, odbraniti istinu kada je ona u pitanju. Ali kaže nisam vjerovala da će Allah Đelešanu uzvišeni, savršeni, Upotribiti riječi radi mene i zbog mene, a on je objavio nekoliko ajeta na stranici i više u suri Nur u, kojima on subhanahu ta'ala brani četnost i čestitost i poštenje naše majke Aisha radijallahu ta'ala anha. Allahov govor je sada zapisan kod nas i među nama u mushafima, dostupan je svakome od nas, a koliko je onih koji ga znaju čitati koji ga znaju čitati kako ga je čitao Resulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Koliko je samo onih muslimana koji uopće ne znaju čitati Kur'an arapsko. A Kur'an e, u pravom smislu riječi, e, dakle, Allahovo govora je ono što je zapisano na arapskom, na arapskom jeziku. Koliko slušamo Kur'an, koliko znamo Kur'an na pamet, koliko razumijemo Kur'an i koliko postupamo po Kur'anu. To su vidovi poštovanja i uvažavanja Allahovog subhanahu ta'ala govora. I pazite, Rasulullah kaže Hel Da li znate šta je rekao vaš, vaš gospodar? Oni kažu, kao što su uvijek bili na vrhuncu edeba. Edeb je jako bitan, vraću moje i ciljne sestre. Edeb, edeb ponašanje, ponašanje da budeš ovaj, e, u skladu sa sunetom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u svemu i u vjerovanju i u ponašanju i u obhođenju i u radu i u trudu i u svemu. Jer ispravno i čvrsto vjerovanje e, nije u redu ako ne proizvede kod tebe lijepo ponašanje. Jer što više imaš kod sebe ispravni ispravnih informacija i E, što više ovaj, e, vjeruješ na pravi način, to treba kod tebe da proizvede e, još lepše ponašanje i zato je Resulullah alaihi salatu wasalam bio blag i dobar prema ljudima isto kerihin murselen kao prijatni i topli dakle ovaj vjetar povjetarac koji odmara i prija svakome onome do koga, do koga dođe. Dakle, klanjava nam je Rasulullah, naravno ovdje se misli na sabah, na sabah namaz. Predvodio nas je u namazu, na Hudejbiji. To je mjesto i rekli smo ovaj, e, koje, o kojem se putovanju, putovanju radi. Nakon kiše koja je pala, nakon kiše koja je pala, dakle te večeri je pala kiša. I onda nakon što je Resulullah nam završio sa namazom, okrenuo se prema ljudima u sunnetu i ovaj, e, pitao ih je ovo pitanje da li znate šta je rekao vaš gospodar. Ovdje je uzvišeni Allah direktno objavio Muhammedu sallallahu alaihi sallam ove, e, ove riječi. E, pa su oni naravno znanje uputili da, da, najbolje e, poznaje informacije o tome Rasulullah sallallahu alaihi sallam njegov gospodar prije svega a onda je poslanik alaihi salatu wasalam rekao neki ljudi su danas ili ovog jutra osamnuli kao vjernici, a neki kao nevjernici. Oni koji su rekli Allahovom dobrotom nam je došla kiša. Allah je taj koji nam je poslao kišu. Kaže, oni su ti koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. A oni koji su rekli Pala nam je kiša i došla nam je kiša zbog te i te zvijezde koja je pala i koja se pomjerila ili koja se ugasila, onda kaže ta je nevjernik u Allaha, a, vjernik u zvijezde. A vjernik u zvijezde. E, naravno, ovdje Resulullah a.s. ruši jedan džahilijetski običaj koji je bio zastupljen među Arabima, a to je da kada bi vidjeli da se e, pomjeri neka zvijezda, neka zvijezda ili da padne neka zvijezda, oni bi smatrali da je to znak da će im, da će im pasti, da će im pasti kiša. Dobro, ovdje je Rasulullah i rekao, prenio je od uzvišnjog Allaha e, da su oni ljudi koji su pripisali kišu, pripisali kišu zvijezdama nevjernici. Ovdje treba e, zastati i pojasniti. O kakvom se nevjerstvu radi? Ovaj termin ovdje može da podrazumijeva jedno od dva značenja ili i jedno i drugo. Jedno jeste da onaj ko vjeruje da je zaista zvijezda, jedna ili ovaj, više ili bilo koja od njih, imala uticaj do te mjere da je izazvala kišu da je izazvala kišu i da je kiša pala zbog neke zvijezde, koja, zvijezde koja se pomjerila i pala i ugasla i tome slično, onda je taj pripisao širk uzvišenom Allahu subhanahu, wa ta'ala. To je kufr koji izvodi iz vjere. Međutim, ako su mislili, ako su mislili ili ako neko misli da e, na osnovu iskustva i praćenja da kada bi god se taj, ta zvijezda pomjerila, ugasila ili nešto ovaj, e, slično se dogodilo u vezi nje, ovaj, odmah nakon toga bi pala kiša i to su smatrali kao znak da će pasti kiša, ne zbog zvijezde, nego da će Allah dati kišu, a da je to znak. Onda je to, onda je to nevjerstvo, ali nevjerstvo koje ne izvodi iz vjere, već nevjerstvo kojim se negira Allahova subhanahu koja se, koja se, kojim se negira Allah subhanahu ta'ala. Ali, vjernik treba svo dobro da pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao onome koji je glavni izvor svih dobara, glavni razlog i sebe svih dobara, i ako ti dođe neko dobro, sebebom nekoga drugoga, nekog dakle stvorenja, opet reci Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ovo je zahvaljujući njegovoj dobroti. Ovo je zahvaljujući njegovoj dobroti. Kao što su rekli suleiman alaihi salatu wasalam i Davud, Hada min fadli rabbi. Kada im je Allah šanu dao vlast, oni su se naravno trudili, oni su uložili ovo svjetske ovaj sebebe i razloge, ispoštovali Božje zakonitosti i izborili se, ali kada im je Allah šanu sve to dao i omogući da ostvare, oni su rekli Hada je, fadli Ovo je zahvaljujući dobroti moga gospodara. I zdravlje koje koristiš, bez obzira koliko god da ga čuvaš, i nafaku koju stičeš, bez obzira što ulažeš ti napor da je stekneš, ti opet reci, ovo je sve zahvaljujući Allahove subhanahu wa ta'ala Ja se jesam trudio, ja jesam bio neki od sebeba, ali Allah Žešano je mladi sebe. Da ti Allah nije dao zdravlje, da ti Allah nije, nije dao snagu, da ti Allah šano nije omogućio okolnosti, prilike, da stekneš to što si stekao. Kako bi ti to stekao? Sve je Allah subhanahu wa ta'ala dobro. I zato Allah Žešanhu voli to. Allah Žešanhu voli kada se čovjek odrekne svoje snage i moći, a sve pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala. I muslimani su zaista ti koji se uvijek Allah mišano zahvaljuju. Kada se obraduju, oni kažu Alhamdulillah, alladhi bi ni'amihi tatimu Hvale neka je Allah čijom dobrotom i blagodatima se upotpunjuju dobra djela. Tako kažu vjernici kada im se dogodi nešto lijepo. Kada im se dogodi nešto loše i teško, neki težak moment, teško iskušenje, opet kažu Alhamdulillah. ala kulli hal. neka je Allah i njemu hvala, njemu se zahvaljujemo na svakom stanju. Uvijek dobrota, sva dobrota pripada uzišnom Allahu Žešanu, jer svaka blagodat je od njega, subhanahu wa ta'ala. Zato e, Rasulullah s.a.v. kaže, prenosi nam hadis kuci, a bileži ga imam muslim, kaže, rekao je uzvišeni Allah, ما أنعمت على عبدي من نعمة إلا أصبح فريق منهم biha kafirin. Dakle, kada god danem ovaj, neku blagodat mome robu, ovaj, neki ljudi ovaj, negiraju tu blagodat, tu blagodat gospodara, gospodara svih svjetova. također se prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao kada čovjek kaže kada osa, osane, Allahumma ma asbaha bi min ni'metin au bi ahadin minke wahdaka la sharika la. Gospodar moj, o Allahu moj, svaka blagodat koju ja koristim ili koju koristi bilo ko od tvojih stvorenja, pa ona je od tebe, jedinoga koji nemaš sudruga. Kaže Resulullah sallam, taj čovjek je zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima toga dana. I kada omrkne, kada nastupi mrak ili akšam, isto treba reći. Dakle, ovo je jako bitno stvar. Naučimo ovaj vikr. Na našem jeziku. Gospodaru moj, svaku blagodat koju ja imam i koju naravno si dao i drugima, sve su one od tebe, sve su one od tebe i tebi hvala na njima. Dakle, ovim riječima se zahvali Allah šanu toku za, taj cijeli dan na tim blagodatima koje ti je on dao i također na treba to, treba to dakle, ovaj, eh, reći i izgovoriti. Naravno, ono što je eh, jako bitno jeste da znamo da su dva temelja E, na kojima se, na koje, mi svjedočimo u svakom momentu u životu na ovom svijetu. Prvi temelj jeste da Allah Žešanhu je apsolutni i sveopći gospodar. Dakle, da je On taj koji sve stvara, da je On taj koji apsolutno vlada, da je On taj koji upravlja da je on taj koji daje smrt, koji oživljava, koji daje nafaku, koji donosi korist, koji određuje štetu. Sve je to od Allaha, koji spušta kišu, sve je to od Allaha subhanahu ta'ala i on gospodari apsolutno i niko ne može da se suprostavi njegovim odlukama. Niko ne može da se suprostavi njegovim dakle ovaj odlukama. Druga stvar, drugi temelj jeste eh, da je on sveopći dobročinitelj i mudran subhanahu wa ta'ala. I sva dobrota koja se događa, to je trag njegove, njegove dakle, ovaj milosti. Sve što vidiš, sva stvorenja koja vidiš, ona ukazuju ovaj, i prije postojanja i nakon što su nastala i nakon što nestanu, ona ukazuju na, na mudrog i sveznajućeg e, Stvoritela koji ih je, koji ih je subhanahu, subhanahu ta'ala stvorio. Kao što kaže آه، أبو العتاهية كاجا فيا عجبا وين نقصنا تمسيه كاجا أو ذي كوبليتشوتا كيف يعصى الإله كفو لودي مونغو دا سونيكو كورني الله كفو مونغو دا سونيكو كورني الله أو كيف يجحده الجاحدون إذا يعني كفو مونغو دا غانيكي رايوني كوي غانيكي ريو وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد كذا سفشتو بوستوي je u stvari svojevrsni dokaz koji ukazuje da je on subhanahu ta'ala stvoritelj i da je on jedini taj koji zaslužuje da se nas Gdje god baciš pogled, baciš pogled na sebe, vidiš tragove Allahove milosti i dobročinstva. Baciš pogled oko sebe, u prirodi, u svemiru, podigneš pogled prema nebesima, prema svemiru, pogled će ti se zaustaviti na jednu od Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati na neko od Allahšanu stvorenja, jer sve od njega i vidiš savršenost njegovog, njegovog dakle, ovaj stvaranja. I zato Kur'an primjera radi. Kur'anski princip nije da dokazuje ljudima postojanja Allahšanu. Vidjet ćete vi, ako ste čitali Kur'an, kada čitate stvari Kur'an, izvinjavam se, ovaj, niste vidjeli da Allahšanu potencira ovaj, u svom govoru dokaze o njegovom postojanju. Zašto? Zato što je Allah najveća istina. Kako kažu Arapi, ono što je jasno i poznato, ono se ne predstavlja. Ono što je poznato i jasno, ono se ne predstavlja, nema potrebe. Jer je Allah najveća istina e, sa kojom svaki čovjek dolazi na ovaj svijet, nosi u srcu tu istinu i taj nagon i sklonost. Zato je pojenta Kur'ana, cijela pojenta Kur'ana jeste da se ljudi odmah pokore Allah subhanahu wa ta'ala. Da se odmah pokore Allah subhanahu wa ta'ala jer fitra ukazuje na e, savršenost Allaha, savršenost njegovog dakle, ovaj, vladanja. Zatim također ovdje ima e, i šaret i naznaka kada je u pitanju astrologija, astrologija, a to je proricanje, to je proricanje primjera radi sudbine e, na osnovu kretanja zvijezda, tome slično, ovaj, to je naravno e, jedan od vidova sihra ili kufra, odnosno, odnosno nevjerstva i ta nauka takva je zabranjena i po Kur'anu i po sunetu i po konsenzusu svih islamskih dakle, ovaj, učenjaka. O čemu se tu radi? Tu se radi, primjera radi, da e, određene osobe ili grupacije tvrde da poznaju budućnost na osnovu, ne znam, kretanja nebeskih tijela i tome je slično. E, I naravno, na osnovu toga što slušaju ono što im šeitani prenose, koji prisluškuju, časne meleke dok razgovaraju, e, i naravno, ovaj, oni čuju samo možda jednu riječ od onoga što su meleke razgovarali, samo jednu riječ istine čuju, a na tu riječ dodaju još 99 laži. Još 99 laži. I onda naravno ta se istina u potpunosti dakle, ovaj, utopi. A pogledajte, braće i sestre, koliko je neznanje zavladalo u čovječanstvu. I ćete vidjeti različitih programa i sajtova, primjer, gdje, gdje ovaj, e, e, lažovi, prevaranti, manipulatori, to su obični lažovi gdje, primjer, radi njegovu laž možeš da primijetiš iz, iz, iz prvog pogleda. Primjer, radi prave, ne znam, ovaj, e, nastupe gdje primaju ovaj, telefonske pozive i pogađaju ljudima i demek ovaj, daju smjernice kako će da budu srećni, da kako ponižavaju ovaj ljudski rod, kako čovjek se ponižava ovaj, e, pred providnim lažima zbog neznanja, zbog neznanja. To je nama, primjer, radi ovaj, muslimanima koji e, imamo i malo informacije o vjeri, opće poznata stvar. Međutim, ljudi toliko su, dakle, bez znanja, ovaj, lahka roba i lahak plijen, da možeš sa njim da radiš šta hoćeš, kaže, uradi ovo, uradi ono, i tako dalje. I oni, dakle, slijepo, slijepo slušaju. E, naravno, uglavnom se, se, se, tu radi o prevarantima koji nemaju čak nikakve vezani sa duhovnim svijetom čina, ali također ima i oni koji su povezani sa tim e, duhovnim svijetom, pa e, na, na varaju još na većem stepenu, još na većem stepenu, dakle, ovaj ljude. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, vraću moja, je e, spomenuo na desetine puta e, e, ajet u suri Ar-Rahman. Sura Ar-Rahman je sura koja spomine Allahove blagodati. Dakle, sura Ar-Rahman i sura koja od početka do kraja spominje blagodati gospodara svih prema nama. Blagodati na, na ahiretu i blagodati na ovom svijetu. Od početka do kraja. I odmah nakon tih blagodati uzvišen je Allah ponavlja te isti ajed pa kaže tebi a alari rabbikuma tukediva. Pa, koju, pa u koje blagodati e, pa u koje blagodati tvoga gospodara ovaj, vi, vi ovaj, negirate i poričete ih, poričete ih. E, dakle, kada je Rasulullah s.a.v. E, proučio ovu suru ashabima i ljudima, rekao im je, vaša braća džini su mnogo bolje reagirali nego vi. Kako? Kaže, kada sam im proučio ovu suru, oni su rekli, gospodaru naš, mi ne poričemo nijednu tvoju blagodat. Mi ne poričemo nijednu tvoju blagodat, sve blagodati su, dakle, od tebe, subhanahu, subhanahu ta'ala. Dakle, Allah velišanu blagodati zaista prema nama, e, velik je, jer sve što imamo je od Allaha Sve što imamo od Allaha subhanahu wa ta'ala i e, naravno te blagodati zahtijevaju zahvalnost, ali duše su stvorene, ovo je jako bitno da znamo, duše su stvorene takve da vole onoga koji im čini dobro. Da vole onoga koji im čini dobro. Zato mi prema radi volimo svakog čovjeka, dobrog čovjeka, ovaj, koji nam čini dobro. Zato djeca vole svoje roditelje, jer su im čini dobročinstvo od početka. Od početka, od onog momenta kada su došli na ovaj svijet, kada su najpotrebniji bili podrške i tako dalje. E zamisli onda koliko a, blagodati gospodara svih svjetova trebaju da nas tjeraju da volimo Allah subhanahu wa ta'ala. Da volimo Allaha Žešanom našega, našeg gospodara, jer se mi neprestano krećemo u njegovi, dakle, u njegovim blagodati. Naravno, ovaj hadis je hadis koji e, nam govori o e, ispravnom vjerovanju, o lijepom mišljenju Allahu Đešanhu, jer e, jedino ispravan stav prema gospodaru svih svjetova imaju oni koji slijede njegov govor iz Kur'ana i naravno vjerodostojne hadise poslanike Muhammeda sallallahu alaihi wa to su dakle muslimani oni imaju najlepše mišljenje o Allahu Đelešanuhu, a on zaista i zaslužuje najlepše mišljenje. I braćo i sestre, približavajte se Allahu sa lijepim mišljenjem prema njemu. Jer ovaj, je to jedan od najljepših ibadeta. Kaže uzvišeni Allah u hadisu Kuciju, Ene inda vanni abdi bi. Ja ću ovaj, biti prema mome robu onako kako rob misli o meni. Hel je vune bi pa neka svako misli o meni kako hoće i šta hoće. Pa zamisli ove godine. Ako lijepo imaš mišljenje o Allahu da će on lijepo prema te postupiti, da će te nagraditi, da će te čuvati i tako dalje. I naravno, poslije ispoštuješ Božje zakonitosti koje vode do toga cilja, Allah će baš tako postupiti prema tebi. A ako primjera radi neko ima drugačije mišljenje o Allahu Đelešanohu, e, i ili primjera radi samo onako pustu želju izražava da će Allah prema njemu vi postupiti na ispoštuje put i zakonitosti Božije je vode do toga naravno da će on ovaj, naći ono kako se i obhodio. I zato Resulullah s.a.v. je proporučio posebno u teškim momentima i posebno na, u momentima kada čovjek odlazi s ovoga svijeta da se gaji lijepo mišljenje o Allahu Žešanomu pa će Allah subhanahu wa ta'ala tako i prema nama i prema nama postupiti. Hvala neka je gospodar svih svjetova na početku i na kraju, onako kako on zaslužuje, e, onako kako je on samoga sebe nahvalio i kako ga je hvalio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njemu hvala na svim blagodatima, na one koje znamo i na one koje ne znamo i e, on je naš gospodar i sve se njemu vraća. E, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.